Ciam oni pensas pri historiae tresoroi, oni cutime imagas oron, spitsoin, au nafton. Sed jen raconto pri io pli simpla, cae pli malbonodora. bonodora. Guano. Yes, guano, la secigita fecajo de mar birdoi, estis unu e la plei gravae cae serciatae rimedoi en la mondo dum la decnavae arcento. Guano estas natura sterco, ricca e nitrogeno, fosforo cae calio tri gravae nutrajoe por crescigi plantoen. Anta ol existis modernae chemiae stercoe, guano estis la plei fica maniero pli fortigi agroculturon. Cae gi estis tiel efica, che landoe comencis concuri por acirigin. La plei famae guano insuloe trovigis proxime de Peruo. Citiui insuloe, ciel la cinciae insuloe, estis covritae de dica tavolo de birda fecajo collectiginta dum iarcentoi. Peruo farigis tre ricia danke alla exportado de guano, cae la fecajo farigis grava parto de la tut monda comerzo. Iui diras, che giec helpis financi soseoin cae fervoioin. Sed la guano febro ne limigis al Sud Americo. En 1856, usono faris legion, la legion de guano insuloi. Gi permesis al usonanoi capti nelogiata in insuloin cun guano, cae establi ilin ciel usona in territorioin. Resulte, pli ol septec insuloi tra la Pacifico cae Caribio estis conceritae, nur pro guano. Bedaurinde, la historio de guano ancau havas pli mal helain flancoin. Por el fossi la guanon, oni ofte usis clavigitain laboristoin, precipe el cinio condicioi estis malhumanae, cun varmego, toxa polvo, cae sencesa laboro. La guano freneso ec contribuis al milito. La milito de la Pacifico de 1879 al 1884 inter Cilio, Bolivio cae Peruo parte temis pri rego de regionoi, ricae e guano, cae aliae mineraloi. Tio montras, kiel ec la plei necutimae rimedoi povas igi cialo por conflicto. Fine, ciam sciencistoi lernis producti artefarita in stercoin, la gravezzo de guano malcrescis. Sed gia heredajo restas. Celcae el tiu insuloi, captitai sub la guano legio, ancora o estas usonai territorioi hodiau, quancam prescau neniu plume moras cial. La historio de Guano estas amusa, surprisa, cae iom absurda. Gi montras, che ec la plei simplai, cae mal aferoi, povas havi grandegan efficon la mondo. Memoru, che foie, tio cio unua vide shainas nur feco, povas esti en la giusta circonstanzo, ciel oro.